Amen. ตะภะคะวะโตอะระหะโต ังกปยัญชนงเกวระปริปุณังปริสุวังพรหมจริยัง งโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางญาทาวิปุริสายุคามิหานสัพพุริสาภุะละ เอตพระภวตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักินายโยอัญชริกรณิโยปัจจุบังปุญญาเกตังโลภัสสัง สัมมาสังขังอภิปุจยามิธรรมังสังขังติลัสานโมธัมมยังบรตนติยปันนมคาตยเสวะสังเวชปริเกตันนาทันจะปันนามาเส โลปังสภาโลกิเลสปัสสะ สัมมาสัมพุทตธธรรมโมจะเทติโตวิยาวิโตอุปสัมมิโตปะรินิพานิโตสัมโพทัรามิสุปะกามปเวทิโตมายันตังตา ทุกขาชาราปิทุกขามรณังปิทุขังก็กปริเทวตัวกตัวมนาตุปายาตาปิทุขังตามอิเลอิสัมปโยโคตุโคอิเลอิริปโยโคตุโคยามริยามรลติตังปิทุกขัง ความเกียดเปรนมังจุปาทานนักขันตาตุภาสยานิทังรูปุปาทานนักขันโนเวทโนปาทานนักขันโนขันโนปาทานนักขันโนสังขารูปาทานนักขันโน วิญญาณุปาทานพันโตเดตั้งปริยายะข้าพมาโนโตภะคะวาเอวังกรุลาสาวะเกวิเนกิเอวังปะมะจันนาสะภะขาวะโตสาวะเกสุอนุทัสสะเนวะหุราปะวัตติ รูปังอนิจจังเวทนาอมิจจังสัญญาอนิจจังสังขาราอมิจจังวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณัอนัตตา สัพเพสัมภาราวิจารสัพเพธรรมานัตตาติเตมยังโอตินามะจาปิยาจารามะระเนนะโกเกหิปริเตเวหิตุเกหิโตมนาเตหิอุปายาเตหิ โุโคติงนาทุปะปเรตาธรรมเทวนามิมาสเกวรัสตุตาทันตาสันตกิริยาปัญญาเยตาติิรักปริเนปุตังปิตังทัพวันตังบุเทสะอันตังสัมมาสัมพุทธัง การะธรรมะนัปาริยังกัปปิกังปัสสวิงภะคะวะสิพรามะจริยังจรามะทิกนันติาสาเจวะมะมม ปังโนกรรมจริยังอิมาสเกวรัตตุตาคันตัสอันตกิริยานสังวัตตุติสาธุโตทิปัตังเตโตนิสินโนเกวามะ เอโอนทันโยกุปปาเกจังลาบลันเลยสัตตาสัพพุปาริปุโนสัตตาเก ญญาสิสังขังวิปุลังอลันตา ิงตาโอมา สเมงวัดตุสเมนเตสุเทนนอยกรันตโพตุปุราณตุติยกายเมตุนันธรมันปฏิเตวิตาสเมงวัดตุสเมนติเตนะสมัยเยนะโดตุปะกวาเวร ติมันตะโพเลมหัตตาเบียกุตังเคนกาเตีนปัญจมาเตยิเบียกุตเตยิอาตติโคเวรันโจพรามโนสมโนกลุป สักยโพโตสักยกุลาปาปฏิโตเวรันจายังวิหารตินเลลุปุิมันตโมเลมาตาเปียกุตังเกณสัตเทปัญจมาเตยิเทกุสเตยิตังโกปนภวันตังโกตมังเอวังกัลยานโน ติัวตัวอาโตตัวตอิติปิโตัวตัวอรหันตัมมาสัมพุทโธเมจาจรณะสัมปันอยสุขตัวลอยกวิโตอโนตโวปุริสธรรมสารติสัตตาเทวมโนสานังพุตโธ วาติโกอิมานโรสังสเทวตังสมารตังสพรามตังสัตสมณพรามเนงปจังสเทวมโนตังสยานมเพีญญาตัสิกตวาปเวเทติโกตัมมาเทเตติอาติกรยานา ตังพระมจริยังปะกาเสติกาตุโพปนัสตาโรยปานังอรหัตัง เกณฑาเทนปัญจมาเตยเวกุตเตยตัปิโยปิโกปเรปาจโกอันตราชราชกหังอันตราจนารันตังอาตานมากปฏิปันโน เทนันเตวาสินาพระมทัตเตนมานเวนกาตรสุทานโสปิโยปเรภาจโกอเนกปริยาเยนพุทธาสาวานังภาสติธรรมาสาวานังภาสติสังฆาสาวานังภาสติ ปิยาสปนปเรภาจกาสอันเตวาเสพรามธาตมานวอเนกปริยาเยนบุทธาสวานนังภาสติธรรมาสวานนังภาสติสังฆาสวานนังภาสติอิติหัเทอโพอาจริยันเตวา เนอัญญมันญาตโอจุวิปัจจนิกวาตาภะคะวันตังเปติตโตเปติตโตอนุปันตาวันติเพปุตังทา กายตนะรูปายตนะกายตนะกายตนะกายตนะกายตนะเกวายตนะรสายตนะกายายตนะโพธาพายตนะมนาย นังกามายตนาอาตารตถาสยจาสุตาสุโรปทาสุจาภูเวียนญาณธาสุโตตถาสุตาตถาสุโตตเว ญาณตาสุขานตาสุขานตาสุขานเวิญญาณตาสุเทวาตาสุรสตาสุเทวาวิญญาณตาสุกายตาสุโพตาปตาสุกายวิญญาณตาสุมโนตาสุ มตาสุมโนวิญญาณตาสุภาวิสตินปริยานิจาคุณปริยานตัวเตนทริยานกาเนนทริยานเกียวเอนปริ ยังกายเย็นปริยังมเนนปริยังเอเทนปริยังปริเตนปริยังเกียวิเตนปริยังสุเพีนปริยังโดเกนปริยังโดมนาเสนปริยังโดมนาเสนปริยังอุเปเกนปริยังตาเทนปริยังเวริเยนปริ านสตินตริยานสมาธินตริยานปัญญนตริยานอนัญญตาญญาสามีตินตริยานปัญญนตริยานอัญญาตาเวน าังจาตาริอริยตาจานิโทจังอริยตาจานโทจสมุทโยอริยตาจานโทจนิโรธอริยตาจานโทจนิโรธกามิเนปฏิปทาอริยตาจาน ปัญยุตยานังอิจันตัวอาสวัพยังอิทิธรรมังอนุปัตตัวอิทิมนตังนมามิหังติลิน้อยโยวาตถุกมหาตินางโลกานมวลตมวติโสภูมีอติกันตัวตินางโอคังนมามิหังอิโยเท วมนุษสานังปิโยพระมานนโมตมวปิโยนาภาสุปันนานังปิอินตริยังนมามิอังโสโสภาวิรตาจิตตัวโยโสปมาโสสัเทวเกีโสปาปัาเตปมวเอมตัวโสปวันนังนมามิอังปา ปจิตาเยนสัตธรรมาปะขมาเตนตาจินาพเยสัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามิหังคาคมิตัวเยนสัตธรรมมัวขมาปิตัวสัตเทวกังขันจมานสิวังรัมมังขมยะตัมมังนมามิหังวาวานา ขมิโยตันหาวาจังพาสติอุตตมังวานนิพพานันทา ยควายมันตังนมามิหังอาณาัสาสัตสัตตานังอัสสาสังเทปิโยชิโนอันนัตคุณสัมปันโนอันตะคามิรมามิหังราระตัวนิพานสัมปันเตระตัวโสสัตตมัวจเนรามาเตเตทสัตเตโยรนาจาพัง สมามิหังหังหันยเตปาปเกธรรมเมหังสาเปปิปรัมจันนังหังสมานามมหาวีระอันตปาปะนมามิหังสังสังคตาสังคเตธรรมเมสัม าเทเสสิปานินางสังสารลังสังวิกาเตติสสัมพุทธังนมามิอังมามาตาวปาสิโตสัตเตมนัตผัดเตปมัตติโนมานิโตเตวสังเตหิมานะตังนมามิหังสังสังจะยังมารมิงสัมมาสันจิตวาสุกมัตตโนจลา านังจยังตัตตวาสันตคามินมามิหังพุทธพุทธชิตตวาจตุสัจจานิพุทธชาเปติมหาชนะพุทธชาเป็นตังสิวังมักขังพุทธเศษทางนมามิหังตัวตัวติราเกจะตัวเศษจะตัวติโมเหจะปานินางตัวตาสว่างมหาวีรังตัว วัะเกลรสังนมามีหังวิวิวิเทวะสัตธรรมาวิจิตตวาธรรมเทศนาวิเวเกติตติโตโยวิธิตัธรรมนมามีหังจาจาติธรรมโมจราธรรมโมจาติอันตัวปปาสิโนชาติเศษเทนะพุทเทนะชาติโมกขนมามีหังจาจะ ยเตปุญญสัมปาเลจะเยหิสุกสัมปหังจะทันตังปาปะกรรมมานิจะชาเป็นตังนมามีหังระรมิตาเยนนิพานังรักขิตังโลกสัมปะทางระจาโอสาธิเกระเสระหิตังตังนมามีหังนานะมิโตเยวะพรามเมหินรเทเวหิสัพ ปัตตานาทันตัวสีหนาทังโยนาทันตังตังนมามิหังสังสังคาเรติวิเอโรเกสัญจานาติอนิจจตัวสัมมานิพานสัมปัตตัวปัมปัสันตินมามิหังปัมปัมคเตโูติสัมปาเลปัสสัโหโสสเทวเกปัญญายะอัสโมโห ติปสันนตังตังนมามีหังนวลนวลเอติมิระยังปันตังนวจะปาปังอปาระยิโนสมุอันติปัญญายะนวนตัมมังนมามีหังสุสุนตโรวรรูเปนะ สุดสรัวธรรมภาสเนสุตุทสังติสาเพติสุขตันตังนมามีหังกาคัจจันตัวตัวกิยังธรรมกัจจันตัวอมตังปะตังขตัวสัวสัตตมัวเจตังขตัญญาณังนมามีหังตัวตัวเสนตัววรธรรมเมนตัวสัทธาเนสิเววเรตัวสังหา าปาสิจันตูนังภวรจิตตังนมามีหังโลโลเพจหัติสัมพุทโวโลเกษตรพุนาตะโลโลเพสัตเตจหาเพติโลปสันตังนมามีหังกากันตัวโยสัพปสัตตานังกัตตวาทุกขขยังจิโนกเถนตัวมัตุรังธรรมังกถาสันหัง นมามิหังวิวินยังโยปปาเสนติวิทังเศตวาตโยปเววิเสสัญญาณสัมปันโนวิปัสสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปคาเสนตัวทูรตะขานังปกาเสติลิปานมาขมาทูสหานังนมามิหังหางอันตามชาติจลาที นังอากาสิปะทุสโมอันเนกุลา เตนะอัสสาเสนตังนมามิหังนุนุเตติรากติตานินุคาเตติปรังจนานุนาอัตถังมนุษสานานุสาสันตังนมามิหังตาตโนติกุสลังธรรมังตโนติธรรมเทศนังตัณหายาวิลันตานังตัณหาคาตังนมามิโรโร เสนเตเนวะโคเตติโรเสเนวะนโุจติโรทานังตาทะ ทีนังโลทัสันตังนามามิหังปูปุนันตังอัตตโนปาปังปุเรตังอัตสปารมิปุญญาวันตัสสราชัตะปุตตปูตังนามามิหังริริปุราทิภูตาวริปิยาปฏิหันยติริตังธรรมังนกาเลทาริยวังสังนามามิหังสาสมา มาปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรจินวสยามปูญาณสัมปันโนสนหวาจักนมามีหังมาเมาโตตัวสัพพจิตานิทมิตตวาปิสเทวปังตังโตอปตังเทมังทันตินตริยังนมามีหังมาเมาสาเอนสัมพุทโตมหันตังญาณมาก มิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุทธังนมามิหังสาสาลังเทติตสัตตานังสาเมติธรรมตังปะทางสารถิวิยสาเรติสารธรรมังนมามิหังราธรรมตาริยสัตธรรมนัมมาเปติตสาวกังลัมเมฐานเนวสาเป็นรณะอัน ังนามามิอังติติโยวรเนียทาเนติเรทานเนสสาวกัวทิรังทานนังปปาเสติทิตาคัมมังนามามิหังสัตตัตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิพพานปาปะกังสมาหิตังสสาวกังสันตจิตังนามามิหังฐานฐานังนิพพานสังขา ตังทานีนาทิกตัวมุนิทานีสัพกสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเตเตตัวโยสัพนิพานเทวมนุสสปานินางเตตังธรรมวรังทานังเทวเศษตังนมามิหังวะวันตราพันวันตะตัวสังวันตะโมหังอนาสวังวันทิตา ังเทวพรหมเมหิวรังพุทธังนมามิหังตามหาตาวิระเยนาปิมหันตังปารมิตอากามนุสเทวพรหมเมหิไม่ตังตังนมามิหังโยนุนาธรรมังปกาเสโตนุตนาทายปาปะนุนาทุกขาทิปันนานานุภาปิตังนมามิหังคาสา วะานังูกสาเสติสารธรรมเมจปานินังสารธรรมมนุสานังสาสิตังตังนมามิหังนัง นันตันตัววรสัตธรรมินันทาเปติมหามุนินันทาภูเตหิเตเวหินันทมิยังธมามิหังพุทพุทธิตาริยสัจจานิพุทธาเปติสเทวะพุทธญาเนหิสัมปันนังพุทธังสัมมานัมมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิโรทัววันตัวมรณาน ตโนหัววิตวาปานินางปาปังหัวจะเกลสังนมามีหางบาปยมาปนสัตตานังพยังหาเกตินายะพระเวสัพเทอติกันตัวปยะสันตังนมามีหางฆาคติตัวเยนสัตธรรมมัวกตัญญาเนนปานินางคันหาเนียงวรธรรมมังปันหาเป็นตา สมามีหังว่าวาดิตัวแนธรรมังวานโมขายภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมิวานาหานังนมามีหังติตินโนโยสัพปาปาปีหิตินโนสัพปาปฏิทิตัวติเรนิพานสังขาเตติกายานังนมามีหัง

Yeah.

เจ้าหน้าที่อย่าทำผู้เรียนอย่าบังน้องที่ทำที่มาอย่าพาดูบุคคลอย่าทำลายความสะอาดธรรมะที่วางที่ที่สะอาดสะอาดอย่าลืมที่จะทำให้สะอาดอย่าลืมที่จะทำ สัมภาโลจะใจยังอาวิเยนะใจยังเยนะใจยังโกสิภวันตุเตเยนะพุทธเตนะโหตุเตยมังสลังเตยวะเทพุทธะปิริมะโลอะยัมมาสังฆะปาติมะโลอะระเตยวะลุโกติยังโกยิมัง เทระโลกิกาใจยะตาครัมมาสัมนาไม่เหติโลโยติปุตตะปิริมันโตอัญามาสัจจะปาติมันโตสาระเตโยทุกโเตยังโมติมันเตตะโมติตาใจยะตาติสัมนามเหติโลโยติ الصراط لا تلقات بالصراط فرائتها وسيا موجها بيت موجها سيد الفاتح وسنا حديث من غير وفيت تستطيع من صار أيام ما لك جفاء من قوت فلا تجوى قوت إلا من قوت من بالفروض تعتين بعدك نفسك حديث قوت يوم

ما فعلته شيئا تذكرته قائل سبحانك وأشهدنا لا يحزنا وأشهدنا فتاتنا فتاتنا ونوحنا فليئتنا فتاتنا فتاتنا لتحكم لنا الناس فتاتنا สุขิทาเวโรนะโอตระสันเนตรกาสุขิทาโอนังตาอัตเตหิอิสิสุนันตุโกนโตอิเกวะนะทินาทินาทินาทินาทินาท้ตุกิตาโอตุตาปตาญาณันตุตาตานังรัก

Santa